Salamat, Brother Val. Muli po ako nandito. <laughs> Ayan. Um, kanina, si uh, Tito George ay binabati na nga ako ng Merry Christmas, no? Kasi sabi ko, maaga ng tatlong buwan. Pero actually po, kahapon, nagpunta ako dito sa Robinson's dito south, no? Pagpasok na pagpasok ko, ang lamig. Eh, syempre, di ba, ang Ro- Robinson medyo mainit, pero yung pinasukan ko entrance, malamig. Tapos yung uh, sound, yung background music, eh, uh, let it snow. Ayan, tapos marami ng decoration dun sa Robinson. Sabi ko, Pasko na talaga. You know, maaga ang Pasko sa Pilipinas. So ngayon pa lang, binabati ko na rin kayo na Merry Christmas, no? Ayan. <laughs> At yun nga, kagaya ng sabi ni uh, Brother Val, dahil uh, buwan na ng Oktubre, panibagong buwan, ibig sabihin meron tayong panibagong series ngayong uh, buwan na ito. At ang title ng ating series ay Home is here. Sabay-sabay nga tayo. Home is here. Sa Tagalog, ang tahanan ay ito or nandirito. You know, sa buong buwan ng Oktubre, pag-uusapan natin kung paano ang ating kongregasyon, ating mga komunidad, ang ating mga small group, mga maliliit na grupo, ay maging tahanan. You know? Di ba? Pag sinabi mong tahanan, ano naiisip mo kapag tahanan? Di ba? Ano yan? Para yun yung accepted ka. Di ba? Pag yun ang tahanan, eh, di ba? Home. Parang kapag at home ka, di ba? Pag sinabi at home pa dito. Parang may commercial ata yan dati na parang tagline, at home ka rito. Pero hindi ko maalala, Jollibee ba yun? Or whatever. I don't know, basta ganun. Or maybe kay GMA. Ano ito? Ano kay GMA nun? It's where you belong. So yun yung pag-uusapan natin ngayong buong buwan ng Oktubre. Home is here. So ayan po. So kayo po ba ay ready na makinig sa salita ng Panginoon? Ngayong umaga na ito. Sige, samahan niyo ako sa isang uh, panalangin. Panginoon, Oktubre na po. At uh, salamat sa faithfulness mo sa buhay namin, Lord. Sa mga nakaraang mga buwan. Salamat, Lord, sa pagsusustain niyo sa amin, sa paggagabay niyo sa amin. At ngayong buwan ng Oktubre, ay may matututunan na naman po kaming bago. Ang aming uh, panalangin ay patuloy mong uh, buksan ang aming puso at isipan sa iyong salita, O Lord, at hindi lang ito manatili sa aming uh, uh, puso, ngunit mag-extend din, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Yan po ang aming panalangin, O Lord. At uh, ako po ay patuloy ding nananalangin na patuloy niyo po ang gamitin upang maibahagi ang iyong mensahe sa RLCC. So maraming salamat sa umagang ito. Salamat at nandito ka. Ang presensya mo ay nandito. Tunay na ikaw ay nasa kalagitnaan namin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, bukod sa ako ay isang uh, pastor, ako rin po ay nagtatrabaho. So by vocational po ako. At ang, ako, ang aking pong trabaho ay uh, database administrator. Medyo alam niyo ba yung sinasabi ko na to? Ano yung PE German? No, hindi. Basta may kinalaman yan sa IT, no, nag, namamahala ng mga mara, maraming information sa data. Okay, kaya ako po mismo personal, mahilig ako sa mga ganyang mga data-data, statistics. You know, naa-amuse ako kapag may mga nakikita akong mga mga bagay na wow, uy, ah, okay ang statistics na yan, ah, okay ang numbers na yan, mga numero na yan. So magpapakita ako ng ilan dito. Ito yung una. Yun, ah nung nagre-research ako, sabi ito, higit sa 50% ng populasyon ng mundo ay nasa edad 30 pababa. So ang ating mundo ngayon, ang populasyon ng ating mundo ay medyo bata. Sino ang nasa edad 30 pababa? Taas nga ang kamay. Ayan, medyo konti. Ha? okay lang yun. Ha? Walang judgment dito ha. Nagtatanong lang ako. So yung mga nagtaas, 50% buong uh, populasyon ng mundo. Sino naman, ako mahirap kata itanong to, no? Ang 30 pataas. Taas ang kamay. Natatawa, mga nervous laughter, no? Kasama ako dyan. Oh, wag kayong magalala, yung kalahati, tayo yun. Okay? Hindi, medyo pabata, pabata na pabata ang populasyon natin. Di ba? Very amusing. Okay? Ito pa. Higit sa limang bilyon tao ang gumagamit ng internet. Oh. So, para lang ma, ano ninyo, malaman ninyo, ang total na populasyon ng buong mundo ay eh, mga nasa mga higit 8 bilyon. I think mga 8.2 billion. Okay? So 50% doon kayo, yung mga 30 pababa. Tapos 5 billion doon ay gumagamit ng internet. So mga kapatid, kung hindi niya po po alam kung ano itsura ng internet, ay uh, alamin niyo na po. Okay? Kasi tatlong bilyon na lang kayong di nakakaalam, no? <laughs> Ay, anong itsura daw, no? Ewan ko. Ay, masarap. Ay, ito pa, ito, ito. Makaka-relate kayo rito. Mga tinatayang 4.69 or sabihin na natin 4.7, meron pa 69, eh, no? bilyong gumagamit ng smartphone sa buong mundo. Ayan. So sino dito may smartphone? Taas ang kamay. iPhone, Android, at kung ano-ano pang uh, phone mga smartphone, ayan. So, 4.69 o 4.7. Di ba nakakamangha yung mga ganyang mga impormasyon, di ba? Marami pa yan. Pero hindi matatapos ang ating uh, preaching kung iisa-isahin natin. So, may mga ganyan. Ngunit, syempre, meron din namang mga numero na kapag nakita natin, hindi tayo ma-amuse. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang kristyano o mananampalataya. So, meron ako ipapakita Ayon sa isang survey sa US, 87%, ilan nga daw ulit? 87. ng mga kabataang hindi kristyano ang naniniwalang ang mga kristyano ay mapanghusga. Uy, sobra naman. Hmm? 87%. This is a survey na ginawa ng isang research group sa US. Ano na to? Few years back na to. Okay? May tinanong silang mga kabataan ages, I think 19 to 26, kung hindi ako nagkakamali. At 87% sa kanila, ang perception nila, ang pagtingin nila sa mga Kristiyano sa church, mga judgmental. No? So sa US ito. Ngayon hindi ko alam kung uh, ah, mayroon ng bagong survey at ganyan pa rin ba yung numero? O kaya baka dito sa Pilipinas, I don't know kung may ganyang survey. Minsan hindi naman masyado dito sa Pilipinas, no? Pero, most likely, kahit na ito few years back pa, ay malamang totoo pa rin to. Alam niyo kung bakit? Tumingin lang kayo sa Facebook, lalo na yung mga post may kinalaman sa politika, may kinalaman sa, saan pa, uh, religion, LGBT. Pag tinignan niyo mga comments, most likely you will see mga, sabihin na natin, judgmental na mga comments. So most likely, ano pa rin to? Totoo pa rin ba? Naniniwala ba kayo na medyo na may, may, may katotohanan yan even sa ngayon. Okay, and maraming dahilan kung bakit ganito yung tingin ng, ng iba sa mga Kristiyano, sa, sa atin. Di ba? Ngayon, to be fair, hindi naman lahat yan, yung parang nag-judge din sa mga Kristiyano, ay eh parang, alam mo yon um, ah, tama. Ibig sabihin, meron talaga mga tao na siguro nako-call out yung kanilang pamumuhay na hindi maganda, you know, na hindi ayon sa sa kalooban ng Panginoon. So kapag may mga Kristiyano nagsasabi sa kanila, mga ganyan, mga, minsan ang feeling nila na judge sila. So may mga ganon. Pero meron din naman, I believe, na mga tao na genuine naman. Sabihin, hindi naman sila pasaway, pero may mga nagagawa sila sa mga buhay nila. Tapos may mga maririnig sila. You know? Mga sensitibo mga topic patungkol sa LGBTQ. Di ba? Na minsan ang mga Kristiyano pa ang parang unang-una no, na nagsasabi ng mga, sabi na natin, hindi magandang um, ano to, comment. You know? Kumbaga, sabi nga sa Biblia, kailangan daw nating mag-speak the truth in love. Kaya lang minsan, nakakalimutan natin yung in love. Speak the truth lang. Kaya minsan, yun yung na, ano nila, na-feel nila. O kaya, maaaring hindi sa salita or sa mga comments sa social media, maring sa kung paano natin, um, paano tayo makitungo sa mga tao. Dito po sa RLCC, ako po ay nagagalak na hindi naman tayo parang sobrang mga, sabihin na nating, ano ba tawag doon? Uh, conservative. Okay? Pero marami, may mga ilang mga mga uh, churches, ultimo, tato. Tato, may tato. ano? sa demonyo ng tato. Di ba? Hala, nakapalda pero lalaki. Di ba? And minsan, kung paano tayo makatungo yung mga Kristiyano sa kanila, di ba, hindi welcoming. Most likely, baka lalayuan pa. Naniniwala ba kayo na may mga ganyan nangyayari ngayon? So kaya yung survey talaga na yun, I believe na may katotohanan. Hindi lang natin alam kung ilan ang numero. So maraming dahilan at sinabi ko na yung iba. Ngunit alam nyo ba, na ang katawan ni Kristo ang dapat na pinaka-welcoming na lugar sa mundo. Ang katawan daw na Kristo, ang church, tayo mga Kristiyano, tayo dapat ang pinaka-welcoming sa mundo. Alam niyo po kung bakit? Ang mensahe natin ay biyaya ng Diyos. Ang mensahe natin ay kahit sino ka pa, pwede kang iligtas ng Panginoon kahit ano pang background mo, pwede kang iligtas ng Panginoon. Pwede kang lumapit sa Kanya. Yan ang mensahe natin eh. Kaya kapag nakakarinig tayo, okay? O kaya may nakikita tayo na parang hindi ganun, hindi kabit. Magtanong na tayo, bakit kaya ganun? Hindi ba itong sinasabi ko na ito, hindi naman ito parang, you know, uh, parang isang standard na parang inimpose lang natin. Hindi. Si Jesus ang ating model, hindi ba? Kailan tayo nakakita sa salita ng Diyos na si Jesus kapag may lumalapit sa Kanya, itinakwil niya? Hindi ba wala? So, ang katawan ni Kristo ang dapat na pinaka-welcoming na lugar sa mundo. So, ngayon, maaaring sinasabi niyo, sandali, PE, hindi naman ako siguro ganyang ka-judgmental, no? Di ba? Sabi nga sa Itbulaga, bawal judgmental. Nanonood na pa, kayo, pa ba kayo nun? Di ba? Bawal judgmental. No, hindi naman siguro ka judgmental. Ako po, hindi naman po sa pagmamalaki, hindi naman ako masyadong parang pasensyoso akong tao. Pero alam niyo po ba na tetest ang aking uh, patience at pagiging hindi <laughs> judgmental kapag ako'y nagda-drive? Sino dito mga nagda-drive? Sino dito ang paminsan-minsan may nagkakat sa inyo nang hindi nag-signal? Di ba? Diretso ka na gano'n. Tapos hindi nag-signal. Di ba? Minsan ang aking puso eh. ah. So minsan ano lang eh, sitwasyon lang eh. Hindi ba? So, kung iniisip natin ngayon, kami ba, ako ba, o ang RLCC ba, ay ang pinaka-welcoming na lugar sa mundo, maaring may mga times, pero maaring hindi consistent. So ang tanong, paano ba, ano ba ang magtutulak sa atin Ubang unti-unti mas maging welcoming tayo? Lalo na sa mga taong hindi ka welcome, welcome. No? Ano kaya mag, magtutulak sa atin? So, titignan natin itong uh, <clears throat> Lucas 19, 1 hanggang 10. Ito ay uh, patungkol sa pagkikita ni Jesus at ni Sakeo or Sakeus. Okay? So kung hindi nyo pa kilala kung sino si Sakeo, makikilala nyo siya ngayon. Okay? So itong Lucas 9, 1 to 10, ay pagkikita ni Jesus at ni Sakeo. At ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, itong si Sakeo na ito, maraming mga taong galit sa kanya. Hate si Sakeo. Okay, during this time ng panahon ni Jesus. At makikita rin natin dito sa um, passage na ito kung paanong tinanggap ni Jesus si Sakeo. At ako'y naniniwala kung, na, kung pag naintindihan natin, bakit ba Itong si Jesus tinanggap si Sakeo kahit na hate siya ng maraming tao. Pag naunawaan natin yun, tayo rin. Mag, ma, may, anto, itutulak tayo ng katotohanan nito para maging ganun din. Taong, mga taong tumatanggap sa mga hindi katanggap-tanggap. So Lucas 19, 1 hanggang 10. So tanungin natin, bakit dapat nating tanggapin ang sino mang naghahanap kay Jesus. Alam niyo po, may mga taon dinadala ng Panginoon diyan sa pintuan na yan, o kaya sa ating mga komunidad, o kaya sa ating mga small group, pag may dumating, okay, na nagsasaliksik, Di ba? Tapos hindi natin alam, sino ba to? Ano ba to? Parang ano to, ah, parang mukhang ano eh, mukhang uh, masamang tao or whatever. So bakit dapat nating tanggapin ang sino mang naghahanap kay Jesus? So merong tatlong mahalagang dahilan. Okay, ayon sa Lucas 19:1 hanggang 10. Sa tatlong mahalagang, mahalagang dahilan. So ang unang-unang dahilan, ang lahat ay maaring magnais kay Jesus. Ang lahat ay maaaring magnais kay Jesus. Sige, tingnan natin ang storya. So, verse 1, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. So, itong part na to ng storya, medyo malapit na si Jesus pumasok ng Jerusalem. Jerusalem. At na, isang importanting uh, ah, pangyayari yon sa buhay ni Jesus kasi doon siya ipapako sa krus eh, sa Jerusalem, no? So, bago pa siya pumasok sa Jerusalem, ay dito muna siya pumunta. Okay? So, di ba, uh, nung una, nung pinag-usapan natin yung pagtawag kay Simon Peter, kay Simon Pedro, nandun pa siya sa north part ng Israel, yung Galilee, Galilea. Tapos naglakpay siya pababa at bago siya pumasok sa Jerusalem, pumasok siya sa Jericho. So yan, so yun lang, setting lang natin. So, then sabi, may isang tao roong ang pangalan ay Sakeo. Kagaya ng sinabi ko noon nakaraan, kapag ang isang karakter o isang tao sa Biblia, sa isang kwento ay pinangalanan, ibig sabihin, importante yung mangyayari dun sa tao na yon. So dito, may isang tao raw. Ang pangalan ay Sakeo. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Naalala niyo yung preaching ni ah, Pastor Aswani patungkol kay Matthew na siya ay isang tax collector or maniningil ng buwis at kung paanong hate siya ng mga tao dahil siya ay manin- naniningil ng buwis small, uh, small time lang si Matthew. Ano sabi dito? Pinuno ng mga <laughs> maniningil ng buwis. May manager. So yung mga tax collector may manager. Isa si Sakeo or si Sakeo sa mga manager. So kung si Matthew na isang tax collector at sino man mga tax collector ay hate ng mga kababayan nila, imagine ninyo kung gano'n nila kahit si Sakeo. Okay? The manager. Di ba? So, so maniningil ng buwis. Ngayon, di ba? Siguro, kung i-relate natin sa ating panahon ngayon, yung nararamdaman ng mga Israelita sa mga tax collector at sa chief tax collector ay parang katulad ng nararamdaman natin sa napapanood natin sa Senate hearing. You know, pag nakikita natin ng mga diskaya at mga sangkot sa korupsyon, di ba, kumukulo ang ating dugo mga magnanakaw, no? Kinuha ang, uh, ang, ang dito, ang pera ng bayan. So kung gusto ko lang i-relate, ganun yun. So kung ano yung pakiramdam natin sa mga tao na ito, mukhang ganun din yung nararamdaman ng mga Israelita kay Zaccheo. At siya ay mayaman. Ngayon, itong part na to sabi ko, dahil siya ay tax collector, chief tax collector, no? pinaka-pinuno, malamang yung mga nagbabasa nitong Lucas, alam nila na mayaman si sa kayo. Hindi na siguro kailangan sabihin pa at siya'y mayaman. Baka yung mga nag, uh, nababasa nito, ay alam ko, mayaman siya. Pero binanggit pa rin. Ah, naniniwala ko na gusto talaga ipakita si Sakeyo, hindi lang siya mayaman. Mayaman na mayaman. <laughs> so, wag na kayong, kumbaga, yung sinusulat itong uh, gospel na ito, wag na kayong magduda pa, sobrang yaman itong si Sakeyo. So, si Sakeo ay hate ng lahat, pero mayaman siya. Okay, so yan si Sakeo. Tuloy natin yung kwento. Sinikap niyang makita si Jesus. So ito. So di ba, dumating si Jesus sa Jericho, naglalakad. So malamang, sa, dahil sikat na si Jesus nito eh. So si Sakeo malamang narinig na si Jesus uh, narinig na siguro siya sa mga ibang tao, pinag-uusapan siya, yung mga himalang ginawa ni, Sak ni Jesus, ayan, yung mga pagpapagaling niya, yung mga miracle, ayan. So, sikat na siya. At malamang si Sakeo, kilala si Jesus. At kilala niya si Jesus nung nabalitaan niya siguro or nakita niya na andyan si Jesus, sinikap niyang makita si Jesus. So may desire si Sakeo. Now, hindi sinasabi dito, bakit siya may desire? Hindi natin alam, hindi sinasabi. Ngunit, ang importante rito, meron siyang pagnanais na makita si Jesus. Okay? Ulit, sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino to. Sino ba tong Jesus na to? Gusto kong makita. Ngunit, sa dami ng tao, hindi niya, hindi ito makita, hindi niya ito makita dahil siya ay, para ayoko sabihin tong uh, salita na to, no? Pwede bang burahin natin to? Sapagkat siya'y maliit. Hindi, hindi. Medyo, itong translation na to. Dahil siya'y pandak. Judgmental to. Susumbong ko to eh. Di ba? Siya'y pandak daw. Alam niyo po, sa mga kwento sa Biblia, hindi madalas na yung tao ay dinidescribe yung itsura niya. Usually kapag ang istorya may kinalaman sa pagpapagaling ng bulag, sasabihin bulag siya. Pero hindi sasabing matangkad na bulag. Hindi ganun. Bulag lang. Okay? Or pilay. No, hindi sinasabi na matabang pilay. Hindi eh. Pilay. Pero hindi <laughs> sa istorya na to, diniscribe, mga kapatid. Hindi niya ito makita sa kayo sapagkat siya'y pandak. Hindi aksidente na nilagay ito rito. Although parang pag sa akin ako ay uh, nasasaktan. Okay? <laughs> Pero hindi aksidente ito. Unang-una, sabi ko sa inyo kanina, hate siya ng mga tao. At sino ba yung mga nandun sa crowd? Di ba mga kababayan niya? So, para ipaliwanag, bakit ba nahihirapan si Sakeo na makita si Jesus? Unang-una, maliit kasi siya. Pero hindi lang yon. Naniniwala ako na inilagay talaga to sapagkat para maipakita talaga na hindi lang pisikal ang kanyang pagiging pandak. Even yung pagtingin ng mga tao sa kanya, pandak. Spiritual, makasalanan yan. Tax collector, maniningil ng buwis, pandak, maliit, rejected. Di ba? Traidor yan. Ganid yan sa pera. Pandak. Hindi lang physical ang pagiging pandak niya rito. And I believe yun yung sinasabi sa atin. Pinapakita, dinidescribe talaga na sa atin, sa text na to, sa passage na to, sino talaga si Sakeo. So maliit po siya, no? Hindi ko alam kung kahit ko si Sakeo, eh, hindi ko alam, sana hindi. Eh, <laughs> hindi ko alam. Okay? Then, sabi sa verse 4, Kaya't patakpo siyang nauna sa daa, dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro or sycamore fig tree. Okay? So pag nakita niyo tong ano na to, <laughs> parang puno na to, medyo madali siyang akyatin. No, pag nakita niyo tsura. Pero still, pandaki. Eh. Na-imagine niyo ba nung umaakyat si Sakeo na maliit na tao sa puno? <laughs> Hindi ba? Pero dahil sa kanyang pagnanais na makita si Jesus, you know, syempre si Sakeo, kilalang tao to, mayaman. Diba? Pero umakyat sa puno, unusual yon umakyat siya sa puno para makita si Jesus. Ano po ang aking sinasabi rito? Dito sa, at least sa unang apat na uh, talata, pinapakita natin dito na si Sakeo, pinaka sabihin nating hindi natin maiisip na magdidesire at magnanais kay Jesus. Ay, nagnanais kay Jesus. Ganit sa pera, no? rejected ng iba. Baka, baka siya yung huling tao na pwede mo maisip no, during that time na lalapit kay Jesus. Pero dito, siya mismo ay lumalapit kay Jesus. Kahit ano pa man siguro, feeling niya, hindi siya karapat-dapat, hindi natin sinabi dito, pero baka ganun ang feeling niya, di ba, rejected siya, pero hindi. Dapat nating kilalanin na spiritual na pagkauhaw ay hindi palaging kita agad sa mga tao. Siguro nung time na yon, pag tinignan nila sa sakeo, nako, baka walang pag-asa to sa buhay. Siguro hanggang mamamatay to, makasalanan to. Pero hindi nila nakikita na si Sakeo ay nais makita at may desire na makilala ang ating Panginoon. Ngayon, balik tayo dito sa ating panahon. Yung mga bagong mukha na dinadala ng Panginoon dito. Siyempre, di ba sinasabi, wag daw judgmental, siguro baka may tato or iba itsura. Pero baka minsan naman hindi mo lang kilala Di ba may mga pumapasok dyan? Tignan nyo ngayon kapatid, katabi nyo. Hindi nyo ba kilala yan? Okay, mga bago ba dito yan? Di ba? May mga pumupunta rito, mga bago, hindi mo kilala. Okay, baka hindi ka magiging judgmental kasi hindi mo kilala. Pero, kapag may nakita kang bagong muka at ang inisip mo at hindi mo sila napansin, hindi ba judgment na rin yun? Or, nakita mo may, may, may muka, bagong muka dyan, na siguro hirap na hirap, talagang by faith pumunta dyan, baka, baka hindi naman siya talaga pupunta dyan kung, kung sa normal na araw, maaaring talagang by faith, nandyan sila. Nakita mo, hindi mo pinansin. Hindi mo kinausap. Hindi ba judgment na rin yun? Hindi ba parang sinasabi mo, hindi sila <laughs> worth my time? <laughs> Kung nakita mo lang sila bilang bagong mukha at tapos na, ngunit hindi mo sila nakita bilang mga tao na maaaring nagnanais din kay Jesus, then may problema tayo. Sapagkat ang nais ng Panginoon sa atin na kapag may bagong muka dito sa ating kongregasyon, sa komunidad, sa ating small group, ang una dapat nating response at una dapat ating pagtingin sa mga tao, ah, may isang tao rito na lumalapit kay Jesus at nagnanais kay Jesus. Hindi ba pag gano'n ang pagtingin natin sa kanila, mag-iiba kung paano tayo makitungo sa kanila? Kung nakita mo lang sila at wala lang, syempre, susunod, susunod yung action mo. Pero kung makita mo sila ng mga tao, na sila yung mga tao nag-uhaw din at nagdidisar kay Jesus, kahit na kilala mo sila o hindi, pasaway sila o hindi, tayo ay tinawag para i-accept sila. At yun ang isa sa mga dahilan. Bakit kailangan natin tanggapin ang lahat na nagsasaliksik kay Jesus? Ano ba ang itsura nila? Ano pa man ang buhay nila? Sapagkat maaring may ginagawa na si Jesus sa kanila. Amen ba yon? Di ba last month, apat na, na linggo natin pinag-usapan, everyone needs Jesus. Ayun na. They need Jesus. May ginagawa na si Jesus. Andiyan na sila. Anong gagawin natin? Paano natin sila titignan? Nawa, tignan natin sila ng may paningin na ito ang mga taong nangangailangan kay Jesus. Amen ba yon? Sabi nga sa isang uh, um, author, sabi, merong puwang, of course, English ulit ito, tinagalog lang natin, merong puwang sa puso ng bawat tao na hugis Diyos or God-shaped heart na hindi kayang punan ng anumang nilikhang bagay, kundi ng Diyos lamang ang may lalang na ipinakik, pinakilala sa pamamagitan ni Jesus. So yung mga lumalapit dito, yung mga bagong mukha, yun, naghahanap sila sa puso nila ng makakapagpunan ng pangangailangan nila. Anong gagawin natin? Tayo ba'y magiging instrumento para makalapit sila kay Jesus? Or tayo pa yung magiging dahilan para lumayo sila? Tanggapin natin sila. Yan ang unang dahilan. Lahat ay maaaring magnais kay Jesus. Amen? Pangalawa, ang lahat ay tinatanggap ni Jesus. Yan nga yung ating mensahe. Ang lahat ay tinatanggap ni Jesus. So tingnan natin yung istorya. Verse 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, so meaning doon sa puno, bandang parte ng puno kung nandan si Sakeo, tumingala siya kay Sakeo. Now, di ba? Hindi ko alam kung kita ba si Sakeo. You know, baka maliit siya, baka hindi siya kita. Pero for some reason, alam ni Jesus na nandun siya. Okay? Tapos sabi, tumingila si Jesus, na siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay, sa iyong bahay. Sabi ko, sandali lang. Sa buong Lukas, hindi pa nababanggit ang pangalan ni Sakeo. Ito ang unang pagkakataon na nagtagpo si Jesus at si Sakeo. Pero, paano tinawag ni Jesus si Sakeo? Sa kanyang pangalan. Hindi ko alam kung siguro dahil si Jesus ay kayang bumasa, you know, divine power siguro niya yon, kaya niya nakilala, alam niyang pangalan ni Sakeo, maaring ganun, or nakilala somewhere, hindi sinasabi. Pero malinaw dito, si Jesus tinawag si Sakeo sa kanyang pangalan. Imagine ninyo ang feeling ni Sakeo. Rejected ng kanyang mga kababayan, tinatawag na makasalanan, then ito si Jesus. Tinatawag siya sa pangalan. Di ba? Ano kaya pakiramdam ni Sakeo? Sigurado yun. Kumaga may ibang pakiramdam na maganda si Sakeo. Di ba? Parang ano yan? Uh, sino ba dito may ano, mga artistang gustong gusto nyo, taas ang kamay. Di ba? Meron dito artista or singer, di ba? So yung maaaring siguro kung fan ka ng bini, paano kung nakasalubong mo ang bini? Tapos, tinawag ka sa pangalan, Uy, kilala ako ng bini, wow! Di ba? O kaya ano ba yung medyo <laughs> hindi masyado <laughs> hindi masyadong uh, sabihin na natin mas uh, ato luma <laughs> luma you know? hindi basta basta ganoon di ba so kasi sa kayo na rejected no iba to Okay? Tapos ito pa, sabi nga ni Jesus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Medyo nakakatawa to, itong uh, ah, statement ni Jesus. Alam niyo kung bakit? Para ito yung sinasabi ni Jesus. Sa kayo, bumaba ka kasi ini-invite kita sa bahay mo. Eh, Nagigit siya ibig sabihin? Sa kayo, bumaba ka kasi ini-invite kita. Pumunta tayo sa bahay mo, ini-invite kita sa bahay mo. Parang ganun eh. No? Para medyo weird, no? Pero, ang, ang sinasabi lang dito na Sakeo, gusto kong makipag-fellowship sa'yo. Sakeo, tanggap kita. Kilala ko pangalan mo. Kilala mo kung kilala ko kung sino ka. Tanggap kita, tara. Punta tayo sa bahay mo. Di ba? Again, ano ko yung pakiramdam ni Sakeo from siguro from ano first time in a while na naranasan niya ng isang tao na nag-accept sa kanya. Di ba? And then, sabi pa sa verse 6, nagmamadaling bumaba si Sakeo, siguro nga, dahil sobrang saya siguro ni, ni Sakeo, at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Okay, so nangyari na. No? Siguro iniisip ko, kung hindi sinabi ni Jesus na bumaba ka dyan, pupunta ako sa bahay niyo, baka si Sakeo na mismo yung mag, mag ano sa kanya, eh, mag-invite eh, no? Pwede yan, hindi ba? Pero si Jesus, huwag ka na magalala. Ako mismo, wini-welcome kita. So parang sa unang tingin, parang si Sakeo ang tumatanggap o nagwe-welcome kay Jesus. Pero sa totoo, it's the other way around. Si Jesus ang tumanggap kay Sakeo at dahil doon, nag-respond si Sakeo. So yun yung pangalawang mga dahilan, dalawang pangalawang dahilan mga kapatid, kung bakit natin kailangan tanggapin yung mga taong nilalapit sa atin ng, ng Panginoon. Sapagkat kung kayang tanggapin ni Jesus si Sakeo, sino ba tayo para hindi tumanggap ng iba? Naintindihan niyo po ba yon? Di ba? Lord, hindi ko tatanggapin yan. Hindi yan, yung itsura. Ano ba Gusgusin. Hindi. Wow. Magaling ka pa kay Jesus. Si Jesus ang ating modelo. At ang lahat ay tinatanggap ni Jesus. Hindi ba dapat tayo ang mga tao na tumatanggap din sa iba at nagwe-welcome sa iba? Maaring may pumasok sa simbahan na magulo ang buhay, may masamang reputasyon siguro, or may mga tanong na hindi natin alam sagutin, di ba? May mga ganyan. Ayos lang yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, ayos lang yun. Oy, ayos lang yun. Kung tinanggap ni Jesus si Sakeo, uh, dapat nating tanggapin ang sinumang naghahanap sa Kanya. I-welcome natin sila. Nawa tayo, hindi tayo ang maging balakid ng mga taong nagsasalaksi kay Jesus. Na hindi na nila ma-feel na hindi sila welcome and uh, accepted. No, hindi, na hindi ganun yung mangyari. Bagkos kapag sila nandito, kasakasama natin, ang mararamdaman nila, uy, at home ako dito. Home is here. Kasi tayo ang nagwe-welcome. Kagaya ng kung paano i-welcome ni Jesus ang mga taong um, nagsasaliksik sa Kanya. Sabi ng isang author din na si Philip Yancey, ang biyaya ng Diyos or the grace of God ay nangangahulugang wala tayong magagawa upang mas mahalin tayo ng Diyos. Okay? Eh, wala. Mahal na tayo ni Lord. Hindi natin kailangan ng pogi points. Pati yung mga na nagsasaliksik sa Panginoon, hindi nila kailangan ng pogi points or ganda points. Mahal na sila ni ng Diyos. At wala rin tayong magagawa upang mawala ang pagmamahal niya sa atin. Hey, gets nyo? Ganyan din sila. Alalahanin natin yung time na tayo rin, nung nagsasaliksik tayo sa Panginoon, hindi pa tinanggap tayo ni Jesus? Hindi ba dapat tayo rin naman ay maging channel ng pagliligtas ng Panginoon sa iba naman na nagsasaliksik? At bilang pagtatapos, panghuli sa lahat na dahilan, ang lahat ay maaaring baguhin ni Jesus. Ang lahat ay maaaring baguhin ni Jesus. So tignan natin ang istorya. Verse 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. So ito na naman, no? Kahit sa panahon ni Jesus, may mga marites. Okay? Alam mo ba, Mars, nakita ko si Jesus. Pumunta sa bahay ni Sakeo. Lahat ang nakita, nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, di ba? Apaka-judgmental. Pag ikaw ay tax collector, ang equals nun, makasalanan ka. Okay? Hala, tinan mo si Jesus, oh nakituloy sa makasalanan, sa tax collector, sa chief tax collector. So yun ang sabi ng mga nakapaligid, no? nakakita ng nangyayari. Then sabi sa verse 8, tumayo si Sakeo. Ngayon, hindi ko alam kung bakit siya tumayo. Naririnig ba niya yung mga bulong-bulungan ng mga taong nakapaligid sa kanya? Hindi malinaw. Pero dito sa pagkakataon na ito, tumayo si Sakeo. So, nangyayari na, no? pumasok na si Jesus. Siguro, nag-usap na sila. Marami na siyang natutunan. Kasi di natin alam. Basta, ano na yun? Kumbaga, assume na yon. Then tumayo si Sakayo at sinabi niya kay Jesus, so kausap niya si Jesus, Panginoon, ah, pansinin ninyo, paano na tinawag ni Sakayo si Jesus? Panginoon. Eh di ba nung nakaraan lang, nung mga few verse lang, sandali, sino ba ito si Sakayo? Para makita ko kung sino siya. Sa, sa punto na ito, malinaw na kay Sakayo, sino talaga si Jesus? Si Jesus ang kanyang Panginoon. Si Jesus ang Mesiyas. Siya ang tagapagligtas. Malinaw na Panginoon. No, nagbago na. Then sabi niya pa, ipamimigay ko po ang, sa mga mahihirap ang kalahati ng ating mga kayamanan. Di ba? Sana nandun tayo, no? Nung time na. <laughs> At kung ako may uh, ano to, may madayang nadayang sino man, isasa ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Diba? Para ma-picture lang natin gaano kalaki to. Diba? Pag ang 10 piso, ano ba kalahati ng 10 piso? Chicken feed. O sige, ito 5 piso. Pakadali lang yan. Isan libo. Ano ang kalahati na isang libo? Medyo masakit na, no? Pero sige, kaya pa yan. Limandaan lang eh. 100,000. Ano kalahati nun? 50,000. Sandali, parang mahirap na ata ibalik yan ah. Eh mayamang mayaman si Sakeyo, di ba? Isang milyon. Kalating milyon, di ko bibigay sa'yo yan. Pero yun ang sinasabi ni Sakeyo. Tapos kapag may nadaya ako, four times. Kung nadaya kita ng 20 mil, bibigay ko sa'yo 80 mil. Yun yung sinasabi ni Sakeyo rito. Ngayon, gaano ka-importante ito? Kung babalikan ninyo ang nakaraang uh, chapter, meron ding lumapit kay Jesus. He, uh, a rich young ruler. Ganon din, nagtinanong si Jesus, Jesus, paano ba ako makakaranas ng eternal life? Tinanong niya si Jesus. At sinagot sa kanya Jesus, ibenta mo lahat ng pag-ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Alam niyo kung anong nag-response nung tao na yon? Nalungkot siya. Kasi hindi niya kayang i-let go yung kanyang kayamanan. Fast forward tayo rito, baliktad. Si Sakeo na hindi mo maiisip, nababaguhin ng Panginoon. Lord, nakikilala ko na ikaw talaga yung Lord. Ito yung gagawin ko, ito yung action ko bilang pananampalataya ko sa iyo. Lahat ay kayang baguhin ni Jesus. Amen? Amen? Lahat ng dinadala ng Panginoon, kayang baguhin ni Jesus. So tayo ba ay magiging bukas na pinto or tayo'y patuloy na magiging hadlang dahil hindi natin sila tinatanggap. Hey, kahit, kahit yan, kahit hindi mo siya kilala, kahit hindi mo naman siya dinajudge like sa, sa buhay niya, yun lang pagtingin mo sa kanya. Naku, wala na to. Siguro hindi na to. Wala nang pag-asa to. That's judgment. Hindi sabi sa at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayan ng sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. So, si Jesus, kausap niya si Sakeo. Okay? Pero medyo weird yung pagkakasabi kasi naging third person. Ano yun? Parang kausap si Sakeo, Oy, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahyang ito, hindi sa sambayan, sambahayan mo. Alam mo yon? It's like, si Jesus, kausap niya si Sakeo, pero parang gusto niya rin ipakita at parinig sa lahat ng tao, eto ring taong ito ay anak ni Abraham. Yung mga taong nagre-reject sa kanya, mga mga Israelita na tingin sa kanya traidor, ganit sa pera, sinasabi ni Jesus sa kanila, eto rin ay anak ni Abraham. Ito rin ay isang Israelita. Ito rin ay parte ng pamilya ko o kaharian ng Diyos. At sinasabi niya rin to kay Sakeo. So hindi lang kaligtasan ang nararanasan ni Sakeo ng time na to. Pinapaalala ni Jesus kay Sakeo, part ka pa rin ng karian ng Diyos. Amen? At, at ito yung pinakahuli at pinakaimportante na verse dito sa buong um, passage ito. Sabi, ang anak ng tao ay paparito ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ito ang huling encounter ni Jesus sa isang tao bago siya pumunta ng Jerusalem. At isang napakagandang picture at talagang alam ko nilagay ni, ni Lucas ito dito kasi gustong ipakita niya sa mga nagbabasa at sa atin. Si Jesus pupunta ng Jerusalem, si Jesus ay mamamatay sa krus sapagkat ang nais niya ay hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Kagaya ko, kagaya mo, at kagaya ng lahat. At kayang paguhin ni Jesus tayo, di ba? Sino ba naman tayo? Sino dito ang lumapit kay Jesus, di ba? Kung ikaw ay mananampalataya at sinabi mo kay Jesus, Lord, apakabait ko, Lord. Paka, di ba? Pakisama mo na ako sa kaharian mo. Pag namatay ako, diretso na ako dyan, ha? may susi na ako. Hindi eh. Hindi ba? Naalala nyo ba yon? Kung paano ang buhay ninyo noon na hindi rin naman ayos at lamalayo tayo sa Panginoon? Ngunit ano ang dahilan? Ba't kaila, bakit dapat nating i-welcome ang mga tao? Sila rin ay kayang, ay, ay pwedeng maranasan ang pagbabago na tayo ay naranasan natin at patuloy nating nararanasan kay Jesus. Amen? Paalala ito sa atin na huwag husgaan ang iba base sa kanilang nakaraan o pamumuhay. Kung kayang baguhin ni Jesus si Sakeo, kaya niyang baguhin ang sino man. Amen? Ang papel natin, ito yung papel natin, ay tanggapin ang naghahanap sa Kanya. Kung ano pa man yung pamumuhay niya, hindi na natin trabaho yun. Hindi sinasabi sa atin ni, ni Jesus, baguhin mo nga yan. Hindi tayo. Anong papel natin? Tanggapin lang sila. Sino magbabago ng buhay nila? Si Jesus. Ang papel natin ay tanggapin ang naghahanap sa Kanya at magtiwala na ang Kanyang biyaya at uh, ang magbabago ng buhay ng mga tao. Hindi tayo ang ating Panginoong Jesus. Sabi dito, ni Max Lucado, isa ring author, mahal ka ng Diyos kung sino ka ngayon. Yan, yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero hindi niya nais na manatili ka sa ganyang kalagayan. Mahal ka ni Lord. Ano pa bang ginagawa mo? Di ba? Walang duda yan. Pero ayaw niya na manatili ka dyan. Nais niya na maging katulad ka ni Jesus. At yun ang ginagawa niya sa atin bilang mananampalataya. At yun din yung ginagawa niya sa mga taong nilalapit niya rito. Hindi pa nakakilala kay Jesus pero nagsasaliksik na. Kaya, ano ibig sabihin nun? Tanggapin natin sila. I-accept natin sila. Nawa itong mga katotohanan na to ang magtulak sa atin na para tayo ay hindi maging judgmental, kundi mga taong tumatanggap sa mga taong nagsasaliksik kay Jesus. Amen? So bilang pagtatapos, ito yung nais kong, ito ang mensahe sa atin ng Panginoon. Tinawag tayo para magbukas ng pinto, hindi magtayo ng pader. Hindi po tayo mga construction worker, mga kapatid. Although pinto, baka karpintero yan, I don't know. Tito? <laughs> diba? Hindi, tayo ay tinawag para magbukas ng pinto, mag-welcome sa mga tao. Hindi para harangan sila ng ating mga aksyon, ng ating mga judgment sa mga tao. Diba? So again, hindi ko alam kung may mga bagong mukha dito. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo, mukha bang bago yan? Or sabi nga ni Brother Val, mukhang nilumot na rito. <laughs> Pero may mga bago. Or baka meron darating na bago. Manalangin tayo, hindi ba? May mga bagong mukha ka bang nakikita sa ating sumba, simbahan, o di kaya sa ating mga komunidad at mga maliliit na grupo? Meron ba? Lapitan mo siya. Oh, lapitan mo. Maaring imbitahan mong magkape. Di ba? Walang tatanggi dyan. Huwag nila sasabihin na open-minded ka pa. Baka hindi sumama. Pero imbitahan mo magkape. O simpleng tanungin kung kamusta na siya at uh, makinig ng taos-puso. Ito na, baka ikaw na ang bukas na pinto na kailangan niya para makilala si Jesus. Amen? Hindi ka pader. Ikaw ay isang bukas na pinto na maaaring gamitin ni Jesus. Muli, ulitin ko para talaga matandaan natin. Tinawag tayo para magbukas ng pinto, hindi magtayo ng pader. Ulitin nga natin, sabay-sabay tayo. Sige nga, one, two, three. Amen. Yan po ang mensahe sa atin ng Panginoon na tayo pong lahat ay magsitayo.